اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo savršenom, svemilosnom, milostivom gospodaru koji jedini smije i mora da bude obožavan. Njega hvalimo zbog svake osobine kojom je opisan, koja je potpuna, bez mahane, savršena. Njega zahvalijemo zbog svega što je od njega, jer on je jedini nebogrešiv i sve što se dešava tako treba da bude i tako je najbolji. I on je svih mudrih najmudriji od njeg pomoć, oprosti i uputu tražimo, jer bez njega ne možemo ništa, a s njim sve mogućim ništa nije nemoguće. Stalno mu griješimo, a džennetu se nadamo, pa je put od dženneta za onoga ko griješi da se mnogo kaje. I uputi se samo od Allaha nadamo, jer samo Allah upućuje I koga Allah uputi na pravi put, tome nema zablude. A koga Allah subhanahu pravedno u zabludi ostavi, tome nema upućivača ni pomagača. Zato svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allahov rob najbolji i njegov poslanik posljednji koji je dostavio od Allaha ono što mu je naređeno da dostavi i ostavio iza sebe primjer, primjernu generaciju i objasnio pravi put i ostavio nas na jasnom putu čije su dane, čije su noći svjetli poput dana, kao što kaže sallallahu alaihi ve sallame, neće skrenuti s njega osim onaj ko svakako halać hoće da ode. Neka je Allahu salavat i salam Muhammeda njegovu porodicu, ashabe, sve one koji slijede pravi put do sunnjega dana, a zatim došli smo kroz ovaj ciklus do grupe ajeta, odnosno sedam ajeta koje je šehu Islam ibn Taymiye spomenuo, koji imaju za cilj dokazivanje i pokazivanje. Pokiz, pokazivanje onoga što Ehli Sunat vjeruje i dokazivanje protiv onih koji ovu stvar negiraju, a radi se o svojstvu ili osobini Allahove subhanahu wa ta'ala milosti sa nama. Musliman cijeli život živi i nada se Božje milosti. I dođu ljudi muslimani kojima je filozofija i tekako utjecala na razum, a smatraju se najrazumnijim bićima i negiraju da Allah ima milost kao osobinu ima jedno pravilo koje mnogi spominju, onaj ko nešto neki raj, najtreći da to i ne dobije. Da nas Allah sačuva zabude svake vrste. Allah subhanahu wa ta'ala u najboljoj suri, a o tome smo skoro govorili u suri Fatihi, koju je naredio da se uči na svako, svakog dana, na svakom namazu, na svakom rakijatu. Sebe opisuje i naziva i kaže da je Ar-Rahman Ar-Rahim. Propisuje jedan ajet koji se uči prije svake sure, a nije dio jedne sure, osim dio ajeta i sure Neml. Bismillahirrahmanirrahim. O čemu ćemo kasnije malo govoriti sa imenom Allaha, svemilosnog, milostivog. Spominje milost na različite načine, nazivajući sebe milostivi i svemilosni. Poređeći se sa drugima, pa se opisuje kao Arhamur Rahimin od svih milostivih, najmilostivih opisuje svoju milost određenim atributima da se kaže da je to osobina koja ima svoju kakvoću, ima nešto. Pa između ostalo kaže da je obuhvatila i da je šira od svega. Govori o širini svoje milosti. I još mnogo drugih načina kroz Kur'an, sunnet, usadio je robovima u fitri da traže i nadaju se Allahovu milost. I razum također govori i nužno vidimo oko sebe tragove Allahove milosti. I opet svi ovi namisti koji su pretpostavili razum objavi ne htjedoše potvrditi Allahu milost kao osobinu. je kažu nema Allah osobina, ni imena, Allahu potvrđujemo samo postojanje, sve ostalo je stvoreno ili kako već kažu, pa i milo stvoreno. Postoji nešto što Allah stvori, ali to nije njegova osobina. Mu'atezile slično govori, pa se malo pokušavaju odvojiti od džehmija, na kraju ista je to priča. Znači, Arija i Maturidija bježe od toga da potvrde ovu osobinu, pa onda kažu da je to stvorenje ili da je to, neki kažu, da je to htjenje za dostavu blagodati, a ne samo milost. Jer oni ne negiraju osobinu kao osobinu, Allahu pripisuju neke osobine. Ali njihov razum nije, kažu, u stanju da shvati da Allah može biti milost, gdje kažu milost vrsta slabosti, a svaka slabost je manjkavost. Kad se nekom similuješ, ti si slab na njegu ti si malo skršen, malo razneježio se i tako dalje, pa si mu popustio. A kažu, Allahu ne je to. A o milost koju opisuju je milost moja i tvoja. A mi svakako znamo da Allahu ništa nije slično. I da Allah kad kaže milost, cilja na svoju milost, a ne na moju i tvoju milost. Jer Allah nije milosti koja i ti, sigurno. Ali jeste onako kako njemu dolazi. Pa je cilj ovih redaka ovdje da se dokaže i pokaže da Allah subhanahu wa ta'ala ima milost kao osobinu koja je stalno vezana uz njegovo biće, koja je, u kojem je stalno opisan. I ima osobinu da tu milost daje drugim, da se smiluje. I da drugi osjete tu milost. I milostiv je prema svima. Na ovom i na onom svijetu i postoji opšta i posebna milost. I to je spomenuo i dokazao kroz Kur'an, sumnet, razum, fitro. Da ljudi znaju i osjećaju, i vidi, i uvjere se da je Allah milostiv. I da postoji puno više milosti od ovoga što se može osjetiti i primijetiti. I da teže i traže načina kako da se Allahu približe i njegovu milost dobio. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koji bliže ima muslim u svom sahihu niko od vas neće ući u džennet svojim dijelima. Niko od vas neće ući u džennet svojim dijelima. Kažu, pa niti Allahu poslaniće. Ti koji imaš najbolja dijela od svih, definitivno kaže Vala ana illa an yatagan Allahu bi rahmeti. Nija osim da me Allah obuhvati svojom milošću. Prekrije svojom milošću. Obmota svojom milošću. Tek ako mi se Allah u potpunosti smiluje, uvešćem u džennet. Jer koje je to dijelo vrijedno jedne džennetske cigle? Da ne govorimo o drugim blagodatima. Nijedno. Mi se svojim dijelima nismo odužili za blagodati na ovom svijetu. Mi svojim dijelima cijeli život da glavu da sa sežde ne dižemo, ne možemo vid platiti Allah. A kamo li neku drugu osobinu? A pored toga Allah nam daje vječna džendenska uživanja ako budemo onako kako treba. I On je taj koji nas je uputio da budemo ili ako budemo kako treba. I pomogao nas na tome što On voli početak i kraj je kod njega. I svako dobro je od njega. I zahvalit se ne možemo, kamo li da mi nešto zaslužimo. Ali se milost može dobiti. Kao što se Allahova ljubav može dobiti, to ne smo govorili. Možda uz Allahu pomoć detaljnije kroz ciklus drugi četvrtkom, kroz komentar Fatihe ćemo govoriti na jedan drugi način o Allahovoj milosti, a večeras ovako kako tekst ovog dijela zahtjeva plus nešto što Allah htjetne od drugih fajda. Kaže i riječi Allaha uzvišenog, to je dokaz za to i primjer su onoga kako Ahli Sunnet vjeruje. To je Ahli Sunnet vjeruje da Allah je opisan i vjeruje Allahu kao što vjeruje u Allaha i potvrđuje Allahu sve ono što ime se opisao ili nazvao. Bez mijenjanja, negiranja, poređenja, kakve će određivanja i tako dalje. Pa u to spadaju, kaže, riječi Allaha uzvišenog Bismillahirrahmanirrahim. Iz koje ovo sure? Iz koje ovo sure? Bismillahirrahmanirrahim. Nije iz jedne. Ovakav ajet nema ni u jednoj suri, samo ono. Na početku sam dersa rekao da Bismillah nije ajet ni jedne sure. Dio ajeta sure Nemle ima innehu min Sulejmana wa innehu bismillahirrahmanirrahim. To je dio sam odunak. Ali samo bismillahirrahmanirrahim kao ajet ne spada ni u jednu suru. Drugi put govorim ovo, pa nek se zna i bitno. Ali ima svoju korist. Ne traži vam nešto iz daleka. Pričali smo o tome u četvrtak. A danas je ponedjeljak šta mi dobivamo i odnosno tražimo bismilom kad počinjemo. Pomoć od Allaha jer bez njega maknut ne možemo. I ništa, ma baš ništa ne možemo raditi, makar nam svi uzrci bili na dohvat ruke, ako nas Allah ne pomogne i bereket, blagoslov, jer počinjemo sa Allahovim imenima, Allahova imena su Mubarak, beričetno, a bereket je trajno i uvećano dobro. Bismillahirrahmanirrahim, s imenom Allaha, svemilosnog, milostivog, s kojim imenom? Sa svim imenima, nije spomenuto kojim. Nego ovdje, ovo se odnosi na Allah. Allah, svemilostni, milostivi, tri imena i tri osobine. Ali nije rečeno s kojim imenom. Niti je rečeno šta, šta s imenom. Pa šta radimo s ovim imenom? Ja? Šta si meni? Počinjem ono što hoću. Pa ako je to čitanje, s imenom Allaha čita. Ako je to dijelo neko, ulazak, izlazak iz kuće i šta već se uči, pri svakoj, mnogim dobama ima bismillah, znači radim ono što sam krenuo, počinjem da radim ovo što radim, sa Allahovim imenom, spominjući Allahovo ime, tražeći ti ime pomoću od Allaha i bereket da uspijem uradit i da bude od toga veća korist nego inače. I sjećam se Allaha prije svakog dijela što nam indirektno ukazuje na obavezu iskrenosti. I da čovjek prvo zanijeti da to bude i u ime Allaha. Ali bismillahirrahmanirrahim samo po sebi ne znači u ime Allaha, nego znači sa Allahom imenom počinje. Traži s time bereket. Ime Allaha, Allah, jedini istinski Bog, jedini koji smije i mora da bude obožavan, jedini koji i bade zaslužuje. To znači Allah, el ilah, pravi pravcat istinski Bog, dostojan i bade. Ar-Rahman, svemilosni. Prema kome je Allah milosti? Svemilosni je milostiv prema svemu. Šta spada u sve? Ono baš sve. Ne filozofiram je ovdje. Nego želim ukazati na jednu činjenicu koja govori o veličini Allahove milosti. A to je da se robovi dijeli na pokorne i nepokorne. Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wa shamsu wal qamar wan nujumu wal jibalu wa shajaru wa dawabu wa kathiru min an nas. Vidiš li, kaže, ili znaš li da Allahu seždu čini i pokoravam se sve što je na nebesme na zemlji. Sunce, mjesec, zvijezde i planine, i drveće i hajvane i mnogi insani, a mnogi su, kaže, zaslužili patnju. Sve osim ljudi i džina koji su obavezni se pokoravaju Allah. A od ljudi i džina neki se pokoravaju, a mnogi ne. I Allah je milosti prema pokornim i milosti prema nepokornim milostiv je prema onome koji nek vjeruje i njemu robuje i trudi se da mu ugodi radići ono što Allah naređuje i što voli i ostavljaći ono što Allaha srdi što zabranjuje i milostiv je gospodar naš na ovom i na onom svijetu prema onima koji ga psuju. Jer onaj ko ga psuje automatski munju u glavu zaslužuje. Nek sekunde više ne živi kad bi bilo samo po pravdi. Ali Allah je pravedan prema svima i milosti prema svima. Poziva ga i pušta ga. Hrani ga, obskrbljuje ga. Dao i njemu koji nama četiri meleka da se smjenju po dva u vreme Hindije i Sabaha i da ga čuva od svakog zla osim onoga što mu je suđeno kao iskušenje, neka posjeti na Allah. Daje mu blagodati raznorazne i daje mu iskušenje da ga na sebe napomene dajemo priliku da se pokaje do sa, dok duša ne zagrklja. Poživi ga v dugi niz godina nakon kufra kojeg čini. Stvorio mu razum i stvorio u njemu fitru nagon za vjerovanjem, za istinskom vjerom. Inst I razum da oko sebe vidi sve dokaze da Bog ima i postoji, da ovaj život ima neki smisao, da nije smisao samo jest pit, polno općit. Nahraniti se i hranu provariti i sikirat se i kukat kad nemaš. Nije to svrha života. I to čovjek vidi. Pored toga mu poslao poslanika i ostavio naslednike poslanike da poslanika, poslanika da pozivaju. Ostavio Kur'an i sunnet kao šarijaske dokaze. I pušta ga do roka određenog. I svakome daje tokom života da ga neko pozove u vjeru, na direktan ili indirektan način. Pa on nakon toga svjesno odbije. I pored toga, na sudnjem danu, a da je htio Allah bi ga mogao automatski dušu mu i tijelo, kad budu meleci uzme da ga pokupe čitavog onako i da odmah u džahennem baci. E, tu će on završiti, ako se ne pokaje. Nego ga čuva i čeka do roka određenog da se protiv njega svi dokaze uspostavi. Daje mu priliku za pravedno suđenje. To je milost. Daje mu priliku za pravedno suđenje i postavlja svjedoke protiv njega i pokazuje mu svako njegovo nedjelo na ovom svijetu i nagrađuje ga za njegova dobra djela na dunjaluku u smislu povećanja na fakhe, berekete i drugih stvari. Ono što je dobro uradio, ko insan pomogao nekome, vrati mu se. Milosti prema nekom bio, nije njemu se neko smile kad mu zatrba i tako da. Isplaćen bude, ali na dunjaluku, da na hiljku nema ništa to što nije vjerovao. I daje mu priliku i poravedno postavi protiv njega i svjedoke i pravedno mu presudi i zuluma mu sekunde ne učini. Dra, gram. I da još dons protiv sebe svjedoči. A nema šta reći osim ono što, što mora, što je bilo. I ne baci ga u džahenem onako, odokativno, da padne gdje on hoće. Nego ga spusti i tačno na onaj sprati, na onaj stepen, koliko je svojim životom zaslužio i tu vječno boravio. I sve je to milost. Allah subhanahu wa ta'ala je prema vjernicima milostiv u istom ovom smislu plus pomogao ih je kad su htjeli da krenu pravim putem u uputio ih pa ih je čuvao i bio s njima bliži i dao im rahatluk i sreću na ovom svijetu prijomka. I osjetili su slast imana i svrhu svog postojanja i zadovoljstvo duše, neko više, neko manje sprem imana i znanja, pa su doživjeli dio dženeta na ovom svijetu dunjalučkog, a doživjet će ako Bog da je dženet na ahiretu nije s njima pravedno postupio, nego milostivo. Puštate koji nevjernika da radiš koliko hoćeš grijeha. 30, 40, 50 godina budeš u kufru ili u harame ako si u islamu. I pokaješ se jednog momenta iskreno. I sve ti to izbriše. Pravda bi zahtjevala te toliko dugo kazni, pa da onda se te... Sve ti to izbriše. I njima bi da su htjeli pravim putem, kre, putem krenuti. To je milost. Poka oprostiti kufr ili grije na kojem si bio. Izbršajte sve, dati priliku za novi početak kao da se tek rodio. Kreneš malo, on te pogura više i pomogne te na svakom hajru. I uvijek mi uradimo više nego što smo htjeli i planirali od dobra. Pomognete podučite. Osjetiš zadovoljstvo. Znaš zašto živiš. Nevjednici, kao što Allah uzvišeni kaže, su kao stoka čak i gori. Jer žive za osnovnjene nagone, poriva da jedu, piju, polno opće, da zadovolje tijelo. Plus to rade na štetan znači sami sebe ubijaju, često. Stoka to ne radi. Ostavlja ono što je štetno još veliča Allaha, oni to ne radi. Međutim, imali ili ne imali, oni su nezadovoljni, to im je najveća kazna na ovom svijetu. Kad ima, ima drugi više, nije dovoljno, nije osjetio jer pola njega živi, čovjek sastavio duše i tijela, njega pola uživa, ali pola ga nezadovoljno. Pa osjeća pola nezadovoljstva zato što duševne zadovoljstvo ne postoji, plus u onom, onoj polovini koju ima, vidi da ljudi imaju puno više drugih. Pa mu nije dovoljno. A kad nema, onda je još veći džehennem na ovom svijetu. Kad nema, onda kuka, poput hajvana kad ga zatvoriš, pa kad ga hraniš, onda je svrha njegovog života samo da provaruje hranu i daje ono što daje a kad ga ne nahraniš, onda kmeći, breći, ruči, riči, riče, zavisi u kojim se radi. Buni se, dok ne jedi. Čim mu daš rano, smiri se. I umre tako nekada. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve sallam, ađeben ni emri mu'min, inna emrahu kulluhu hajde. Čudan je primjer vjernika, njegovo svako ostane i dobro. Ako ga snađe dobrota, zahvali Allahu, sretan je. Ako ga snađe musibet, osaburi i sretan je, jer zna da ono što mu je Allah dao bolje je od onoga što bi, on, što bi on sam izabrao. I da je to sa mudrostima i koristima za njega lično. Nije će za sabor biti nagrađen. I da će mu se na dunjalku gre, gresi neki oprosti zbog toga što je dobio od belaje iskušenja, a bolje je na dunjalku nego na ahiretu, tamo je bolniji. I tako dalje. Pa ne, ne buni se i ne kuka i ne jadikuje kao ovaj. Ne proklinje sebe i drugi. Nego ili, ili sa burli ili su čurli, uglavnom dobro A srce je zadovoljno u oba I onda kad vidi šta je dobio, poželjeće da je još više belajeno na onom svijetu. I to ima samo kod vjernika. I zato je Allah Ar-Rahman, onaj koji je opisan stalno osobinom milosti. Uvijek je milosti prema svemu. I Ar-Rahim, koji svoju milost pušta i dostavlja. Prema kome? Prema svima. Ne samo prema vjernicima. Ali nije ista milost ova i ona. I mi to vidimo. Da nije svako dobio isto i blagodati, i iskušenja, i upute, i mana, i tako da. ovo je dovoljno za bismilu, jer radit ponovno Rahman i Rahim kod svatihu ako Bog a ovdje smo spomenuli osnovne stvari. Kaže, Rabbena vasi'ate kulle še'in rahmeten wa ilma. Ovo je odlomak iz ajeta 7. sure Gafir, gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori o njemu najbližim stvorenjima, o živim bićima. To su meleci koje zovu kurubi ljum. Oni koji nose arš, Allahu arš, koji borave oko Arša. Neki kažu da tavafe, zato nema precizno dokaz, neki kažu da sjede samo, radi šta radi, Allah zna šta radi, ali borave oko Arša. Kaže uzvišeni gospodar Rasuli Gafir, الَّذِينَ يَحْمِنُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْنَهُ Oni koji nose Arš, prijestelje veličanstvenog gospodara, svemogućeg veličanstvenog, i oni koji su oko njega, يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا تسبيح جنه هوارج سوغا господара govore subhanallah alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi i tome slične riječi od najboljih riječi koje rob može izgovarati oni koji su najbliži Allahu, najbliski njemu i najpokorniji. I vjeruju, kaže, u njega i donose istighfar, čine, traže oprosta za one koji vjeruju. Ti onog momenta kad se pokaješ od džehla, od kufra, od stanja u kojem si bio, ne znaš ni što živiš, kad izgovoriš šehadet, kad klanat počneš, on je najdalji od tebe, Allahom najbliži, dove i traže oprosta za tebe. Samo zato što si vjernik. Plus ako imaš osobine koje su spomenute, još više. Rabbena vasi'te kulle še'in rahmeten va ilma gospodaru. Tvoja milost i tvoje znanje su sve obuhvatili. Dakle, širi od svega, a u svemu. Faghfir lil ladina tabu wa taba'u sabilak. Oprosti onima koji se pokajali i krenuli tvojim putem. Sačuvaj ih od i ostale dove koje ćete naći ako Bog da u suri Gafir. Ovdje je pojenta da oni koji govore o svom gospodaru najbolje ga poznaju ili među onim koji ga najbolje poznaju i Allah to hvali, potvrđuje i spominje i nama nas napominje da razmislimo o tome da za nas dove Allahu najbliži meleci kažu gospodaru tvoje znanje a mi znamo i govorili smo o Allahom znanju je obuhvatilo sve i tvoja milost je obuhvatila sve nema ništa. Kule šeji. Šeji je ono nešto ili sve. Zavisi kako se, u kojem kontekstu dođe. To je sve ono što se može znati. Što može biti poznato, zove se šeji u arapskom jeziku. Da dakle, sve što postoji, Allah poznaje i njegova milost tu dosteže i obuhvata to. I šira je od Tako da iz Allahove milosti nije izuzeto ništa, ali Allahova milost postoji više vrsta Allahove milosti i nije svaka ista s obzirom da se ljudi razlikuje u traženju Allahove milosti, a oni su stavljeni iskušenje ljudi i džini. Allah subhanahu wa ta'ala ima milost za sve i milost za vjernike. Kaže Allah uzvišeni, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا prema vjernicima je posebno milosti, prema vjernicima je milosti. A prema ostalima, jeste, ali ovdje se ne govori o istoj milosti. Prethodnija je govorit o opštoj milosti. Ali ovdje se napominje, Allah napominje da je milosti prema vjernicima, to nije isto. Pa će ih u džennet uvesti, da oni mu vječno uživaju, iako su malo i privremeno radili. I neće ih pravedno kazni za svaki grijeh, a svaki grijeh nas obavezuje po pravdi da u džahennem uđemo i za nego odgovorimo. Nego ko se pokaje, bit ćemo oprošteno. I ima će drugima Allah oprostiti ono što im je pokrio, iako je ostalo. Pa se spominje također u vjerodostojnom hadisu da će Allah subhanahu wa ta'ala sebi primaknuti, pokriti, sakriti, zastrijeti roba vjernika. I onda mu govoriti znaš li za ovaj grije, znaš li za ovaj grije, pa će se potvrditi svaki svoj grije. Pa su neki rvajetima spomenuti će reći gospodar ovdje fali grije, pa će rob reći. A u nekim ne stoji, nego se spominje ove, agri, ovi grijesi koji su nabrajani. Što znači da će jedno i drugo biti. Pa će mu reći ja sam ti to pokrio na ovom svijetu i ja ti to opraštam se. To je posebna milost što si veći vjernik. To je Allah, prenatelji milostivi, na ovom i na ovom svijetu. I to ti više uživaš u Allahovoj milosti. I to će ti, ako Bog da, biti bolje i primjetno. ćeš osjetiti to u džennetu. Osam velikih spratova. najfak svakom spratu stotine deređa. I Allah subhanahu wa ta'ala će ti vrednova djela onako kako ih on vrednuje, a nekako smo mi samo radili pa će neka biti teža, neka lakša. Pa ćeš biti uzdignut, ako te Allah uvede u dženet njegovo milosti, bit ćeš uzdignut ako Bog da puno više nego što si zaradio svakog nas. A dovoljno je dženet kao blagodat. Dženet za kojeg Allah kaže ti si moja milost, ja se prema, preko tebe smilujem kome hoću svojih robova. Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala za sebe ketebe rabbukum ana ar rahme. Vaš gospodar je sebi propisao da bude milostiv. Propisati znači obavezati. Kutiba alaikum usija, propisan vam je post. Allah se, Allah se obavezao da bude milostiv. Da li se Allah može obavezati? Može ako sam sebe obavezi, a drugi ga ne mogu obavezati. I Allah za sebe spominje da je sebi neke stvari propisao ili sve, sebi neke stvari zabranio, kao što je Hadisu Kuci poznatom kojem bilađi ima muslim u svom sahihu, kad kaže Allah uzvišeni ja ibadi inni harremtu dhunna ana nefsi wa ja'altuhu bejnekom harremen fanatu dhvanemu. O robovi moji, ja sam sebi zabranio zulum i vama sam ga zabranio, pa nemojte jedni drugima zulum činiti. Pa ono što sebi Allah zabrani od nekih stvari ili propiše, obaveže se od drugih osobina, to je iz čiste dobrote, a nikako iz naše zasluge, kao što kažemo, a te i drugi. Neki kažu, ja kaže, imam pravo na to i to je moje pravo. I Allah kaže, dužan da meni isplati moje I ne smije da mi radi ovo ili ono, ne uzubilno. Mi smo, kaže, to zaslužili. I tvrde da će ući u džennet svojom zaslugom. A spomenuo sam hadis, gdje poslanik sam kaže, niko neće svojim djelima nego Allahom milosti. I dovoljno je hadis kao odgovor takvima. I vjernici vjeruju da Allah sebi nešto propisao zato što je tako htio i to iz dobrote svoje prema nam. I nas napomenuo. Imam Bukhari, bileži hadis, također i muslimo sa hadisom bileži u drugom, drugoj verziji. Da je Allah subhanahu wa ta'ala kad je stvorio stvorenja, kad je odrađivao sudbine, kad je propisivao, kad je stvarao, ketebe fi kitabihi fa huwa indahu fauqa arshihi. U jednom vratu, wa huwa vada'un indahu ala l'arš. Kaže, zapisao knjizi koja je kod njeg iznad njegovog arša, koja se nalazi postavljena na njegovom aršu. Faukal arš iznad arša. U jednom rivajetu. Kod njega, što govori o smjeru kod koji neki vježe i o aršu, da je to nešto na što se stavlja, to nije samo vlast, ne znam, nije nešto ta veličina i tako dalje. I knjizi u kojoj Allah zapisao inna rahmeti galepet gadabi, inna rahmeti sebekat gadabi, moja milost je savladala, moja milost je pretekla moju sržbu. I vidjeli smo na primjeru nevjenike koju sam spominjao, da je Allahova milost veća od njegove sržbe. Da daje priliku, da poziva. Unaike jede'una inan na, takvi zovu džehennem, u vatru. Wallahu yed'u ila al-jannati wa al maghfirati bi idnihi. Allah vas poziva u džennet i oprost uz njegovu dozvolu. Poziva robove da dođu da se spasu. I svako će ući u džennet osim onaj koji odbije, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Hoćeš Allah te iz milosti uputi i pomogne. I oprostiti, i nadahnete, popravite, i sačuvati. I učvrstite do smrti i tako dalje i tako dalje. Pa je Allah sebi propisao da bude milostiv. Jer njegove milosti je ono što stoji u nastavku, da onaj ko uradi iz džehla koji grije, a džehl je svaki, kaže učenjaci, komentator Kur'ana, svaki grije se uradi iz džehla. Jer u tom momentu da si svjestan onoga što bi trebao da bude svjestan, ne bi ga uradio. Na to se misli, ne iz neznanja, ono što čovjek greško uradi, to je greška, to nije grije, grije je ono što se uradi svjesno. A svjesno ljudi radi grije iz džehla prema Allahu uzvišnom u tom momentu. Zatim se pokaje i popravi, kaže Allah je prost, milosti i prašta. I to je od primjera njegove milosti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa وَهُوَ الْغَفُورُ rahim On je onaj koji je mnogo prašta i koji je milosti. Šta dobivamo oprostom, a šta milosti? Koja je razlika? To isto ili nije? Nije isto. Pa gdje je onda razlika ako nije isto? Mali? A oprost? Dobro, ako ti oprosti sve, na primjer. Isto dođe. E, dođe. Čovjek kad radi jedan ili više grijeha, on je zaslužio džahennu, odnosno kaznu pa kad ti Allah oprosti grije, pokrio ti ga je i, i učinio ga je, znači, da ne, ne djeluje. Ukinio ono na što ukazuje. Pa oprost znači spast, spas od zaslužene kazne. A milost je davanje nagradi, što je odvojeno. Znači oprost je da te se Allah sačuva od kazne bilo na nalaku u kaburu na sudnjem danu u džahennem od osnova za grijehe i kufri Allah pripremio džahennem a milost je da ti da nagradu od sebe. Pa se može reći dženeti džehennem, znači neko krajni cilj. Ali nije isto. Allah je onaj koji mnogo prašta i koji je milosti kare za sebe. Zatim spominje šeh ovdje riječi Jakuba alaihi salam kad je nakon što su mu njegovi sinovi opropastili jednog od njegovih sinova i to najdražeg Jusufa alaihi salam traže se i muka ga natjerala da pošalje i drugog opet s njima. A i zna je zapravo da nije istina ono što su rekli jer je bio vjerovjesnik, bio je nadahnut. I rekao im je znam od Allah ono što i ne znate. I očekivao je da se onaj san obistini. I ne može se ovako završiti, ima san koji on protumači. Pa je znao da nije onako kako su rekli, ali nije znao kako je. I srce je bilo vezano za Allaha i ne ga se oslonilo ali insan je insan, žali, pati i tuguje za onim što je njegovo. Pa kad je morao idugog da pošale, kaže na kraju, Fallahu hayrun hafidha, Allah je najbolji čuvar. Svi mi čuvamo, svi mi pazimo. Ali ako Allah odredi, čemu paziš? Wa huwa arhamur rahimin, on je najmilostiviji od svih onih koji su milostivi. Svi su mi milostivi na ovaj na onaj način. Ali vallahi, Allah je prema nama milostiviji od nas samih. Allah nam ne da ni jedan grijeh da činimo, ne, ne, nije zadovoljan sebe. I ni jednu štetu sebi da činimo, mi opet preletimo. Pa nekad kaznu tražimo, a nekad štetimo svom organizmu. Milostivi je Allah prema nama od nas sami, od naših rotelja i bližnjih ostalih. Pa nakon što ga je to bilo mu teško da pošalje dijete, a vjernik je to vjerovjesnik, sjetio se i kaže Allah je najbolji čuvar, ne mogu ja čuvar kog škola. A poslali ga mora, nužda je. Takva je situacija. Da nek ide, Allah će ga sačuvati. Ako ga Allah ne sačuva u tom dunjavničkom smislu, svakako ja ne mogu sačuvati. I Allah je milostiviji prema nama i njima, i njima od nas samih. I neće mu biti loše šta god da mu se desi od sudbine. Makar to bilo iskušenje, jer Allah je bezgrešan, savršen i radi ono i daje ono što je ispravno. Ali kaže Arhamur Rahimin, najmilostiviji od svih, čime potvrđuje bitnu stvar koja nama koristi ovdje u Asitijskoj akidiji, A to je da Allah, jer Allah, ovo su Allahove riječi, Allah citira bešta, pa se neki sve događaj koji se desio i potvrđuje, ne negira. Citirajući Jakuba koji je redahnu opet Allah kaže ovo što je rekao. Allah potvrđuje da mi svi imamo milost. Ali da je on najmilostiviji. I potvrđuje ono pravo Ehle Sunnata da milost moja i tvoja s jedne strane i Allahova milost s druge strane ne liče jedan na drugu. Ako Allahu potvrdi, ne znači da sam ga uporedio sa stvorenjima, nego svako ima kako njemu delika. Pa ne treba bježat od toga da potvrdimo Allahu nešto, ni treba Allahu otomačiti onako ko ljudsko i ne znam drugo. Naprotiv, i više od toga, u vjerodostojnom hadisu je spomenuto i da je stoka je milostva jedna prema drugima. Hoćemo spomenuti na kraju oko bude da ovdje dokaz da je Allah milostiv i da se o milosti svoje izrazio na još jedan način i da su svi milostivi, ali da Allah potpunosti milostiv, svi milostivi i najmilostivi i da nema smetnje da se svakom pripiše onako koje njemu dolikuje i da je Allah najmilostiviji prema nama od nas sami i svih onih oko Bileži ima Buhari u svom sahihu priču onom Bedoinu što je došao u mešćini i tako dalje, uradio što je uradio. Pa kad su klanjali u džematu, čuo ga je poslanik Salalu Srem kako dovi u namazu. A to je ona posljedica lijepog ponašanja u najgorim momentima. Kaže Allahumma arhamni wa Muhammeda wa la tarham ma'ana ahada. Allahum moj smiluj se meni i Muhammedu nemoj više nikom osim nas I ostali su htjeli da, da, da ga uklone. A poslanik se zemlje rekao, pusti ga, pa mu lijepo prišao, pa mu pojasnio, pa on nikad više neće raditi. Pa on je zahvalnosti prema tome proučio dovu, Allahu moj smiluj se meni i Muhammedu, nema više nikoga osim mene. Pa je poslanik sa zemlje kada je predao selam, okrenuo mu se rekao, lekad hađerte vasijan, suzio si nešto što je preširoko. Nemoguće da ti Allah tu dovu primi. Nije to lipac na Allahova milost da bude samo dvojici dosta. Što govori o veličini Allahove milosti. I Allah subhanahu wa ta'ala, ko što je kod i muslim, propisao je sebi da je njegova milost pretekla njegovu sržbu, a sržbu ćemo ako Bog da govori sljedeći put. Pa ćemo nešto vidjeti iz te strane. Jer milost i govor o milosti budi u čovjeku nadu, što je jedan od ruknova i badete i vjerovanja, a Boga mi govor o sržbi budi u čovjeku strah, što je također jedan ruk na ovaj badete meni to su krila na, na kojima leti pored trupca i glave koja se zove duba prema Allahu subhanahu wa ta'ala, na kojima leti insan ka džennetu, poput ptici. Bileže Buhari i muslim u svom sahiju, s ovim ćemo završiti jer ovo je sasvim dovoljno. Da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme جعل الله الرحمة في مئة جزء فأمسك عنده تسعا وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه الله سبحانه وتعالى يسوي je svoju milost učinio ili milost učinio u sto dijelova. Zadržao je za sebe 99 dijelova. a spustio je na zemlju jedan dio. Od tog jednog dijela se dešava sva milost na dunjaluku. Iz tog jednog dijela prozilazi sva milost na dunjaluku, sva stvorene, kaže, su milostva jedni prema drugima od tog jednog dijela. Čak kaže, poslani se sam, i kobila kad digne svoju nogu i straha da ne zgaži svoje mladunče, to je posljedica tog jednog dijela spominje tu da su hajvani milostivi jedni prema drugim, što mi znamo i vidimo. Da je one najdivlije zvijeri, one najopasnije, opet su nekako nježni prema svojima i brane svoje i paze svoje i tako dalje. I da je od jednog procenta Allahove milosti sve ono što se insan kroz historiju čovečanstva smilovao ikad insanu, ili se insan smilovao hajvanu, ili se hajvan smilovao insanu, pa mu nije uradio ono što je mogao Allahom voljom dozvolom, ili se hajvan smilovao hajvanu. A bi muslim dodaje u svom sahihu dodatak وَأَخَرَ اللَّهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَ A odgodio je Allah, nije škrt, nije za sebe zadržao. Odgodio je Allah 99 dijelova milosti da se smiluje svojim robovima na sudnjem danu. I nas mora biti strah Allaha i mora nas biti strah od Allahove kazne. I mora naš strah da bude minimum ispod nade u Allahovu milost. Jer je Allahova milost pretekla njegovu srđbu. Pa molim uzvišenog njegovim imenima i svojstvima, molim svemilosnog, samilosnog da nam se smiluje na ovom i na onom svijetu i da nas pomogne da dok živimo stalno i povećano sebi i drugima dobro činimo i na pravom putu ustrajemo, a kad preselimo da smrtne muke budu zadnje muke koje osjetimo. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى